Toe ek my onderhoud gevoer het, het ek besef hoe diep die geskiedenis en die kultuur van hierdie dorp in mense se lewens ingebed is. Ek het met 'n vrou gesels wat in 1980 in Wellington gebore is en haar hele lewe hier deurgebring het. Sy werk in 'n klein winkeltjie en het 3 kinders alreeds grootgemaak. Dit was vir my ongelooflik om te hoor hoe die dorp nie net haar lewe gevorm het nie, maar ook hoe sy self deel geword het van die gemeenskap se geskiedenis. Sy het met soveel nostalgie gepraat oor spesifieke geboue in Wellington, veral die Andrew Murray Sentrum. Dit is 'n plek wat vir haar nie net 'n fisiese struktuur is nie, maar deel van haar lewensverhaal. Sy onthou hoe sy as kind in Kerkstraat gespeel het en hoe ou geboue haar altyd laat wonder het oor die mense wat voorheen hier gewo gewoon het en gewerk het. Dit het my laat besef hoe belangrik dit is om ons geskiedenis te bewaar en die stories van die mense wat dit beleef het te koester. Wat my verder mooi was is hoe Wellington haar lewe gevorm het. In 'n kleiner dorp soos hierdie leer mense om mekaar te ken en op mekaar staat te maak. Sy het vertel hoe die gemeenskap haar ondersteun het toe sy haar kinders moes grootmaak. Hierdie sterk gemeenskapgees is iets wat groter stede soms verloor en dit het my laat nadink oor die unieke waarde van dorpe soos Wellington. Wat Wellington vir haar uniek maak is die kombinasie van geskiedenis, natuur en mense. Sy het met trots gepraat oor die wynplase wat die dorp omring en hoe sy as kind gehelp het op die plaas. Hierdie onderhoud het my beslis 'n nuwe perspektief op Wellington gegee. Dit het my gewys dat elke dorp sy eie storie het en dat die mense wat in dit bly dit lewendig hou. Dit het my ook laat besef hoe belangrik dit is om met ouer generasies te gesels om hulle herinneringe te kry en te hoor, want dit is deur hulle dat ons 'n voller prentjie van die, ons verlede en ons toekoms kan kry. Hierdie onderhoud het my ook verder laat dink oor hoe my eie dorp en gemeenskap my gevorm het. Dit het my bewus gemaak van hoe ek self deel van die geskiedenis wat nog geskryf word en hoe belangrik dit is om ons verhale te bewaar vir toekomstige geslagte. Wellington is daar 'n klein dorp, maar sy mense maak dit 'n plek vol karakter en warmte. Na my onderhoud was ek uitgedaag om bietjie dieper te dink aan die storie. Wat vir my uitgestaan het was hoe sy jaar na jaar na jaar net klaar gekom het. Deur haar swaar kry, deur alles wat sy is, het sy klaar gekom en dit is die rede vir die toelie wat bo op my stoel geteken is. Die toelie simboliseer basies die sirkel van lewe. Dit is om en om en om en haar kinders gaan net verder met haar storie en hulle leef dit net verder uit. En dan aan die kante, sy het genoem hoe sy uitgehelp het op die plaas. Aan die een kant van die stoel, aan die stoel se poot, het ek besluit om blomme of 'n plant soortgelyke um vorm te teken en dit simboliseer die wynplase waarop sy gewerk het. Aan die ander kant van die stoel is daar puzzels gebou, maar dis soos gebreekte puzzels van almal se stories is nie altyd so perfek soos hulle dink dit is nie. Ek het ook probeer om kleurvolle stoele aan die ander kant van die stoel se poot te teken net om die die kerk wat voor in Wellington is net om dit te simboliseer die stoel waarop Andrew Murray sit omdat sy praat van die Andrew Murray sentrum. En dan het ek ook krisis aan die ander kant is ook kleurvolle krisis geteken. Um net omdat 'n mens geloof 'n mens baie ver kan dra